Ongi etorri xerezaderen arxiboa literatur podkastera. Guk bezala zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin onbat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu, munduko kontakizunik bikainenez, Euskaraz gozatzeko. Gaur, Charlotte Perkins Gilmanen Ormako paper horia. Euskarazko itzulpena, Ana Morales. Charlotte Perkins Gilman, estatu batuetan jaio mila sortzi deun gehian. Ekintzaile feminista eta idazle ugaria izan zen. Narrazioak, poesia, novelak, ekonomiari eta soziologiari buruzko saiakerak egin zituen eta ehunka artikulu argitaratu zituen aldizkarietan. Islari arrakastatzua ere izan zen, eta aldizkarien sortzaile, zuzendari eta bultzatzailea. Humanista bezala definitzen zen, eta argudiatzen zuen, Etxean sartuta egoteak, zapaldu egiten dituela emakumeak gizartearen balio patriarkalen bidez. Gizonen oldarkortasuna eta emakumeen amatasuna, rol artifizialak zirela zioen, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun intelektual erabatekoa aldarrikatu zuen. Ez dago emakume bur muinik zioen, emakume gibelik ez dagoen modu berean. Etxean egotera beharturik, emakumeak giza arraza azpigaratua zirela zioen, independentzia ekonomikoa ezinbestekoa zen emakumeak askatzeko, eta isolamenduak eta autonomia ezak eragindako frustraziotik eta sufrimendu emozionaletik ateratzeko. Hormako paper horia, Perkins Gilmanen ipuinik famatuena eta antologizatuena da. Ama izan berri den emakume batek, hiru hilabete pasatzen ditu logelatik apenez irten barik, eta inongo lanik egin ezinik, bere zenar medikuak, haren nervioetako gaixotasuna osatzeko preskribatu duen tratamendu gisa. Baina botika, gaixotasuna baina aukerrago suerta daiteke. Hormako paper horia, Charlotte Perkins Gilman. Oso gutxitan gertatzen da, ni eta jon bezalako jende arruntak, etxandi zahar bat lortzea uda pasatzeko zu etxan di kolonial bat, eredatutako etxalde bat, are, etxe sorgindu bat, esango nuke, eta hortxe duzu, zorion erromantikoaren gailurra. Baina hori, patuari gehiegi eskatzea litzateke. Eta ala ere, arru esan dezaket, etxe honekin zeozer arraroa gertatzen dela. Bestela, zelan alokatuko luketea hain eta zergatik da beste denboran alokatu barik. Jonek barre egiten dit, jakina, baina hori, espero izatekoa da eskon bizitzan. Jon praktikoa da muturreraino. Ez dauka pazientziarik fede kontuetarako, iguin izugarri edie zinezkeriei, eta argi eta garbi mespesatzen du, sentitu eta ikusi eta zenbakietara ekarri ezin diren gauzez hitz egitea. Jon medikua da, eta behar bada horregatik, hau ez nioke inori esango jakina, baina hau paperila baino ez da, eta harindu ederra nire gogoaren txat. Behar bada diot, horrexegatik ez naiz zariñago sendatzen. Pentsa, ez du zinezten gaixorik nagoenik, eta zer egin daiteke horren aurrean. Izen honeko mediku batek, gainera zure senarra denak, ziurtatzen badie lagunei eta zenidei, benetan ez duzula ezer, espada depresio nervioso pasakor bat, histeriarako joera harin bat, zer egin dezakezu. Neba ere medikoa dut, bera ere izen honekoa, eta gauza bera dio. Beraz, fosfatoak eta fosfitoak edo dena delakoak hartzen ditut, eta tonikoak, eta bidaiak egiten ditut, eta egurasten naiz, eta erik eta fizikoa egiten dut, eta guztiz debekatuta daukat lan egitea berriz ere ondo jarri arte. Ni neu, enator bat ideia hoiekin. Nik uste, lan egokiak eta bizitasunak eta aldaketak honegin golidakela. Debekuak debeku, bolada batean jarraitu nuen idazten. Baina neka neka da usten nau. Isilostuka ibili behar izate honek, edo bestela aurkako jarrera gogorra jasan beharrak. Batzuetan iruditzen zait nire egoeran, debeko gutxiago eta inguruan jende gehiago eta estimulu gehiago izango banitu, baina jonek dio, egin dezakedan gauzarik txarrena, nire goeraz pentsatzea dela. Eta itortzen dut, txartu geratzen naizela beti. Beraz, albora utziko dut hori eta etxe mintzatuko naiz. Zenolako leku ederra. Naiko bakarrik dago, errepidetik naiko apartatuta, bos bat kilometroera erritik. Liburetako toki ingeles horiek ogoratzen dizkit. Setoak eta hormak eta giltza zisten diren burdinateak dituelako, eta etxetxo solte pilo bat, lore eta jendearentzat. Lorategi delizioso bat dago. Egundo ez dutolako lorategirik ikusi. Andia eta itzaltzua, espeles ezitutako bidezidorrekin, eta maatzparrek estalitako pergola luzeekin azpian jesartzeko bankuak dituztenak. Berotegiak ere baseuden, baina ondatuta daude denak orain. Hauzi legalen bat egon zen, uste dut, oinordekoen edo oinordeko kideen konturen bat. Edo zelan ere, lekuak urteak eman ditu utzik. Beldur naiz, horrek ondatu egiten dira mamu kontua, baina berdin zait. Etxeak zerbait bitxia dauka. Sentitu egiten dut. Jo nire esan nion, ilargi gau batean, baina esan zidan, haize korronte bat zela sentitzen nuena, eta leio haitzi zuen. Batzuetan, neurrez gain azerretzen ez jonekin. Lehen, enintzen hain sentibera, ziur naiz uste dut, nire nervioen egoera honen gatik dela. Baina junek dio, onela banago, euki beharreko autokontrola galduko dudala. Beraz, egin alak egiten ditu nire burua kontrolatzeko, haren aurrean behintzat. Eta horrek, asko nekatzen nau. Gure gela, etzait bat ere gustatzen. Nik nahi nuen beku pixuko bat, galeriara ematen zuena eta leioa larrosaz beteta zeukana, eta antzinako gortina loredun politoriek. Baina jonek entzun ere zuen egina izan. Esan zuen leio bakarra zuela eta ez zegoela tokirik bioerako, eta handik gertu ez zegoela beste logelarik berak hartzeko. Oso arduratsua eta maitetsua da, eta ia ez dituzten zirkinik egiten, jarraibide zehatzik eman gabe zehaztuta daukat zelan eman eguneko ordu bakoitza. Ardura guztiak kentzen dizkit, eta horregatik esker txarreko pertsona ziztrin bat sentitzen naiz, gehiago ez Esan zidan, neogatik bakarrik etorri garela ona, atxeden utxean egon behar nintzela, eta alik eta gehien eguraztu. Arik eta fizikoa egitea, indarren menpe dago maitea esan zidan. Eta jatea gozearen menpen neurri batean. Baina airea berriz etengabe ardaiteke. Beraz, umen gela hartu genuen, goiko pisuan. Gela handi eta zabala da, etxearen azalera osoko aia. Leioak ditu alde guztietara, eta airea eta argia parra-barra. Azieran umen logela izango zen, eta gero jolasgela eta gimnazioa esango nuke. Izan ere, lehioetan burdin asko barroteak ditu umeen eta eta hormetan ustaiak eta gauzak daude. Hormako pintura eta paperaren egoera ikusita, mutikoen eskola bat ematen du honek. Paperari puskandia kendu dizkiote nire oapuruaren inguru osoan, eskua zen naiteken bezain urrun, eta gelaren bestaldean ere, beko partean, kenduta dago zati handi batean. Nire bizi guztian ez dut paper itxusiagorik ikusi. Zabal-zabal egiten den marrazkia horretzu hoietako bat, egin ditezken arte bekatu ororen erruduna. Arrastari jarraitu gure izan ezkero, begian ahazteko bezain monotonoa da, baina alde berean, norbera etengabe zirikatu eta astertzera bultzatzeko bestain nabarmena. Eta uin zalantzagarri babu horien arrastari tarte batez jarraitu diozunean, bapatean beren buruaz beste egiten dute, jauzi egiten dute angelu lotzagarrietan bera, beren burua suntzitzen dute sekula ikuse gabeko kontra Kolorean arra da, gomito garria ia. Lizuntzen hasitako, hori zikin bat, eguzkeren argiaren joan etorri geldoak mudu bitxian maiztu duena. Laren motel baina ala ere bizia da toki batzuetan, azufre kolore gaixotia beste batzuetan. Ez da harritzekoa ume gorrotatu izana, nik ere gorrotatuko nukeen gela honetan luzaroan bizi behar izan banu. Hortxe dator jon, eskutatu egin behar dut hau gorrotatzen du nik letra bakar bat idaztea. Aste bi eman ditugu hemen, eta orain arte ez dut gogorik izan idazteko lehen egun hartaz geroztik. Leioaren ondoan nagorain, orain, umen gela jasan ezin honetan, eta ezerk ez dit nahi beste idaztea indar falta espada. Jon kanpoan dago egun osoan, eta batzuetan gauetan ere bai, kasu larriak dituenean. Ezkerrak nire kasua ez den larria, baina nervio eraso hauek ikaragarri deprimenteak dira. Jonek ez dakipenetan zenbat sufritzen dudan. Berak daki ez dagoela sufritzeko arrazoirik eta horrekin nahikoa dauka. Nezbioak baino ez dira, jakina. Baina ze pixutzua egiten zaidan, nire bete beharrak inola ere ez betetzea. Nire asmoa zen Joni asko laguntzea, atzedena eta sostengoa ematea. Eta begira orain, naueneko karga bat eginda, ez zer baino gehiago. Eluke inok zinetziko zenbat kostatzen zaidan egitea, egiteko gai nahi apurra. Janztea, eta atsegin egotea, eta zerbitzariei aginduak ematea. Ezkerrak meri hain ona den gure alako bebetxu goxua. Baina ezin ez bebearekin egon, eta horrek oso urduri jartzen nau. Suposatzen dut, jonez dela bere bizi guztian urduri egon. Alako barriak egiten ditu nire lepotik, ormako papera udela eta. Hasieran gelako papera aldatzeko asmoa zeukan, baina gero esan zuen, kontuari gaina hartzen usten ari nintzela, eta nerbiotako gaixoaren ez dagoela gauza txargorik alako fantasiei amore matea baino. Esan zidan, paper aldatu ondoren, oearen armasoia astuna izango zela, eta gero leioetako burdinak, eta gero eskailera buruko atetxoa, eta bar ondo dakizu toki hau on egiten ari zaizula. Esan zuen. Eta benetan maitea, ez dut gogorik etxea berritzen hasteko hiru hilabeterako. Orduan goazen bera, esan nion. Oso gela politak daude hor. Orduan, besotan hartu ninduen, eta txoritxu bihotzekoa deitu zidan, eta esan zidan beko zotoko hormak ere zurituko zituela nik nahi baldin banuen. Baina arrazoia dauka oeaz, leioez eta gauzez. Edo nor gustora egoteko moduko logela zabala eta erosoa da, eta jakina ez dut jon deseroso zenteraziko kapritxo bategatik, haintuntuna ere ez naiz. Naiko gustu hartzen nabil gela handi honi, paper ba, naskagarri horren gatik espalitz. Leiotik, lorategia ikusten dut. Glorieta sakon itzaltzu hoiek, modaz pasatutako loreen iskanbila, arbustoak eta zuaitza dabegitzuak. Beste leio batetik, badia eta etxalde honen kai pribatu txikia ikusten ditut, bizta maitagarria badago bide eder gerizpetzu bat etxetik bertaraino jaisten dena. Beti iruditzen zait, jendea ikusten dudala bide zidor eta pergola ugari hoietan, baina joneko hartarazidit, dit, ez dio dala irudimenari amore eman behar inondik inora. Dio nire irudimen handiarekin, eta ipuinak sortzeko oiturarekin, nirea bezalako nervio aulesiak, era guztietako fantasia biziak sortzera joko duela, eta borondatea eta sentzuna erabili behar ditu dala joera hori menderatzeko. Beraz, horretan alegintzen naiz. Batzuetan uste dut, pixka bat idazteko bezain ondo banengo, ideien presioa harinduko nukela eta atzeden hartuko nukela. Baina saiatzen naizenean, asko nekatzen naiz. Ez daukat inor, nire lana zaulkurik edo laguntasunik emateko, eta jauz egiten zait bihotza horregatik. Ondo satzen naizenean, jonek dio Henry lengusuari eta Juliari esango diegula bisitan etortzeko, baina dio orain, errazago ipiniko lizkidakela susiriak burkoaren azpian, jende bizigarri hori nire ingurura ekarri baino. Nahiago nuke harinago osatu alko banintz baina ez dut horretaz pentsatu behar. Paperonek begiratzen dit, jakingo balu bezala, zein eragin gaiztoa daukan nigan. Badago zati bat, errepikatzen dena, non marrazkia erori egiten den lepoa utzi balitza jo bezala, eta errebola bezalako bibegik goitik bera begiratzen dizuten sutan jartzen naiz lotsaga sutan jartzen naiz lotsaga bezia eta betirekotasun horiekin gora eta bera eta albos narraz eta begi absurdo sekula kleskatzen ez direnak toki guztietan leku batean paper xafla bi estatos guztiz bat eta begiak mararen alde banatan bata bestea baino goraxago geratu dira eta horrela doa marra osoan zehar gora eta bera Egundo ez dut ikusi alako espresiorik gauza bizigabe batean. Eta denok dakigu gauzek zelako espresioa izaten duten. Txikitan, ez na egoten nintzen oean, eta horma zuriei eta altzari arruntei begira, poz eta beldur gehiago pasatzen nuen, ume gehienek jostailu den da batean baino. Gogoan dut gure armairu handi harreko eguraren begiek zelako keino atsegina egiten zidaten, eta ze lagun leiala ematen zuen beti aurki batek. Iruditzen zitzaidan gauzaren batek, beti zuegi ematen baldin bazuen, aurki horretara jauzi eta salbu egongo nintzela. Gela honetako altzariak, ez dira intxarrak. Gehiago da, hemen ez dutela ondo ematen, betik ekarritakoak baitira berez. Gela hau jolas gela bihurtu zutenean, suposatzen dut umen altzariak aterako zituztela, eta ez da harritzekoa. Sekulaz dut ikusi umek hemen egindakoak bezalako barrabazkeriarik. Hormako papera, lehen esan bezala, urratuta dago leku batzuetan, eta zera baino pegatuago dago. Benetan gogor saiatu eta ondo gorrotatu beharko zuten altzatzeko eta begaina ere markatuta eta aurratuta eta espal eginda dago. Hormako karea ere koskatuta dagoan hemenka. Eta berton aurkitu genuen oe handi eta astun honek gerra bat baino gehiago pasatutakoa ematen du. Baina ez dit bat ere ardura. Tira. Paperak bakarrik. Hemen dator jonen arreba. Oso neska maitagarria eta zelan zaintzen nauen, baina en hau idazten arrapatu behar. Goitik berako etxeko andre gotzua da, eta ez du lanbideo berako guraririk. Ziur naiz, uste duela idazte gaiti gaixotu naizela honela. Baina bera ez dagoenean idatzte zaket, eta leio hauetatik denbora askorekin ikuste zaket etxeran zetortzen. Leioetako batetik, errepidea ikusten da. Errepide polit, biurgunetzu gerizpetua, beste lehioak landetara ematen du. Ondo ederra ere, sumarrandiz eta beluzesko betea. Urmako paper honetan, azpi marrazki moduko bat dago. Kolore diferente batean, marrazki bere ziki ernegagarri bat. Argillakin batez bakarrik ikusi daitekelako, eta ez oso garbi orduan ere. Baina maiztuta ez dagoen tokietan, eta eguzkiak horrela seiotzen duenean, formagabeko figura moduko bat ikusten dut, arraroa. Zirik aurreko marraskin nabarmen txotxolo horren atzean ostenduta bezala. Eskiletan gora datorko Tira, joan da ustelaren laua. Mundu guztia joan da, eta neka neka egin danago. Jonek pentsatu zuen agian on egingo zidala konpainia pixka batek, eta ama, neli eta umeak etorri ziren astebete pasatzera. Jakina, ez dotatza marrik altxatu. Jenny arduratzen da dena sorain baina berdin berdin nekatu naiz. Johnek dio, harinago bizkortzen espa naiz, Weir Mitchell doktoraren gana bidaliko nahuela udazkenean. Baina ez dut inondik ere gana joan gura. Nire lagun bataren eskuetan egon zen behin, eta dio John eta nire neba bezalakoa dela, baina ere okerragoa. Gainera, itzelesko esfortzua da araino joatea. Iruditzen zaitez du lan merezi zirkinik egitea esartarako ere. Eta ikaragarri miliska eta kesati bihurtzen ari naiz. Utsagatik azten naiz negarrez, eta negarretan nago denbora gehienean. Nekina, ez jonen edo beste inoren aurrean, bakarrik nagoenean baino. Eta orain, naiko txogoten naiz bakarrik, Jon herrian garatzen da oso osarri larrialdiak atenditzeko. Eta Jenny, jatorra da eta bakarrik isten nau, alan eskatzen dio Benetan, guztu hartzen ari natza gelari, ormako papera gora bera. Behar bada, ormako paperagatik? gatik? hainbesteko burulan ematen dit. Oetzar mugiezin honetan etzaten naiz, uste dut lurari josita dagoela, eta marrazkeren arrastuari jarraitzen dio tordu bete inguruan. Gimnasia bezain hona da, benetan diotzut. Asten naiz adibidez, betik, orko beku izkinan, ukitu gabe dagoen lekuan, eta milagarren aldiz erabakitzen dut, zentzugabeko marrazki horren astarnari jarraituko diodala bukaeraren batera heldu arte. Badakit zertxo baiit irudigintzaren printzipio ez, eta badakit gauza honek ez diola jarraitzen inongo erradiazio edo txandakatze, edo errepikapen, edo simetria arauri, ez da nik sekula entzundako bestelako arauei ere. Bai, marrazkia paper xafla bakoitzean errepikatzen da, baina ez bestela. Modu batera begiratzen basaio, paper xafla bakoitza aparte da. Uin anpatuak eta loramenduak, delirium tremensak jotako alako erromaniko degeneratu bat, tarrapakadoaz gora eta bera, handigurasko zutabe isolatuetan. Baina bestalde, zeharka ere lotzen dira, eta lerroak zabal-zabal kabiatzen dira, horrore optikosko uin zeharkakoetan, ziztuan doan alga kulunkarien multzo baten moduan. Eta guztia horizontalean ere ikus daiteke, gutxienez ala dirudi, eta neure burua akitzen dut norabide horretan zein ordenaren arabera doan beristeko aleginean. Gainera, xafla horizontal bat erabili dute goiko ertza egiteko, eta horrek, ikaragarri nahaziago egiten du dena. Bada gelako toki bat, non ia ukitu barik dagoen, eta hor, errainoak ezabatzen direnean, eta ilunabarreko eguzkiak bete-betean jotzen dionean, azkenean, ia-ia, erradiazioa ikusten dudala eruditzen zait. Ematen du grotesko amaiezina, erdigune baten inguruan biltzen dela, eta bere burua botatzen duela horrantz, lehen bezain modu garrian. Nekatu egiten nahi zarrastuari jarraitzen. Oh, uste dut, lokuluska bat egingo dudala. Ez daki zergatik idazten dudan hau ez dugura. Enaiz gai sentitzen. Eta badakit, joni zentzubakoa irudituko litzaiokela, baina moduren batean esan behar dut zer sentitzen eta pentsatzen dudan. Ikaragarrizko arindua da. Baina gero eta gehiago gertatzen zait, egindako alegina handiagoa izatea, hartutako arindua baino. Orain denboraren erdian, izugarri alfartuta nago, eta luzaroan egoten naiz etzan da. Jonek dio, ez du dela indarrik aldu behar, eta makailo gibelaren olioa eta toneko mordoa eta gauzak edan arazten dizkit, hori aipatu barik garagardoa eta ardoa eta aragi gordina. Jon maitea. Asko maite nau, eta ezin nau gaixorek ikusi. Lengoan saiatu nintzen berarekin benetako izkitaldi arrazoizko serio bat izaten, eta esaten zelan nahiko nukeen nire lenguzu Henry eta Juliari bizita egiten joaten ustea. Baina esan zidan, en nagoela joateko moduan, bertera hildu eta gero ez nintzateke lagai izango jasateko. Eta enintzen oso ondo ebili nire eritzia defenditzen, negarrez bainengoen berbetan amaitu baino lehen. Gero eta gehiago kostatzen zait garbi pentsatzea. Nervioen ahulezia hau suposatzen dut. Eta joan maitiak, besoetan hartu ninduen, eta gora ekarri eta hoean jarri ninduen, eta nire ondoan jesarri, eta niri erakurtzen egon zen buruan ekatu zidan arte. Esan zidan, bere kutuna eta bere bakea naizela eta daukan guztia, eta beragatik zaindu behar dudala neure burua eta ondo egon. Dio, neu bakarrik lagundo aldio dala neure buruari honetatik irtetzen, eta borondatea eta autokontrola erabili behar ditu dela, eta ez utzi fantasia tuntunei niri gaina hartzen gauza hon bat behintzat badago. Gure bebetsua ondo eta pozit dagoela, eta ez duela, umen gela honetan egon behar, ormako paper gorrota garri honekin. Guk hartu espagenu gela, umeko jauak eukiko zuen. Zelako eskapada zorionekoa. Mundua beti urregatik ere nioke utziko neuri ume bati, txikitsu impresionagarri bati, onelako gela batean bizitzen. Ez dut inoiz ikuspegi honetatik ikusi, baina azkenean, suertea izan da jonek ni hemen jartzea, asko zerrezago jasan dezaket nik, umetxo batek baino. Jakina, orain, ez diet papera sekula ipatzen, ena tuntuna, baina erne dauzkat begiak, berdin-berdin. Paper honetan, badaude gauza batzuk, nik beste inok ez dakizkienak, eta jakingo ez dituenak. Kanpoko marrazki horren atzeko irudila usotuak, argiagoak dira egunetik egunera. Beti da irudibera, baina oso ugaria. Eta da, emakume antzeko bat, makurtuta, eta narraz dabilena marrazkiaren atzean. Aitzait bat ere gustatzen. Bururatu zait, zera, Be pentsatzen du ze, gurako nuke jonek nien mendik betiko aterako banindu. Oso gatsa da jonekin nire goeraz berba egitea, ze, hain da eta hainbeste maite nau? Baina atzu gagoean saiatu egin nintzen. Ilargi argitan geunden. Ilargiak gela oso argitzen du, eguzkiak pesalaxe. Batzuetan, gorrotu dut ikustea, hain astiro da bilnarraz, eta beti sartzen da lehioren batetik. Jon, lo zegoen, eta enuen esnatu nahi, alandaze, geldi geratu nintzen ilargi argiari, begira begira, ormako paper guintzu horretan, ikaratu egin nintzen arte. Atzeko figura xumeak, marrazkia astindu egin zuela iruditu zitzaidan, handik irten gura balu bezala. Astiro altxatu, eta joan nintzen papera ikutzera, eta benetan mugitzen zen, eta oera itzuli nintzenean, John, ez nazegoen zer duzu neskatila? Esan zidan. Zertan zabiltza urtik bueltaka? Ostu egingo zara? Pentsatu nuen une ona zela hitz egiteko. Eta esan nion, hemen ez nagoela obera egiten, eta ni hemendik ateratzean nahi dudala. Baina lastana, esan zidan. Alokairua hiru aste barru amaituko da. Zelan joango gara balenago. Etxeko obraka amaitu bareik ditugu, eta orain ezin naiz iritik joan. Jakina, arriskoan baseunde, ahalko nuke eta egin egingo nuke. Baina, benetan hobeto zaude lastana, zu konturatu ala ez. Medikoa naiz lastana, eta badakit. Kolorea eta pixu hartzen ari zara, hobeto jaten duzu. Asko ere lasaiago nago ez dut gramo bat ere hartu, esan nion. Eta horren bestere ez daukat edo zelan ere. Eta agian, hobeto jaten dut gauean, zu hemen zaudenean, baina aukerrago jaten dut goizean, zu etzaudenean. Nire bihotzeko lasta antxoa. esan zidan, bezarka da handi bat emanez. Gaixorik egon gura du berak, ba gaixorik egon dadila. Baina orain, guazen lotara biharko argi orduak hobeto aprobetsatzeko eta goizean hitz egingo dugu honetaz. Eta ez zara lanera joango? Galdetu nion, goibel. Baina, zelan geratuko naiz etxea maitia. Hiru azte gilago eta non joango gara egun batzuetarako. Bidaia txopolit bat, jenik etxea prestatzen digun bitartean. Benetan maitia, hobeto zaudeta gorputzez bai behar bada, baina... Hasi nintzen, eta bertan gelditu nintzen. John artez jesarri zelako, eta hain serio eta hain sorrotz begiratu zidalako, non ezin izan nuen beste berbarik esan. Hene maitea, esan zidan. Arren eskatzen dizut, nigatik eta gure umeagatik, eta baita zeuregatik ere. Sekula ez usteko, ez da une batez ere, alako ideiarik zure buruan sartzen ez dago gauza arriskutsua horik, gauza liluragarriagorik zurea bezalako temperamentu batentzat. Fantasia faltzu eta txatxu bat da. Ezin aldirazo sinetzi, mediku bezala, ala esaten dizudanean? Beraz, enuen horretaz ezer gehiago esan, jakina. Eta handik laster, lotara joan ginen. Pentsatu zuen neu lokartu nintzela lehena baina ez. Eta han egon nintzen, ordutan eta ordutan, erabaki ezinik ia aurreko marrazkia eta atzeko marrazkia batera edo bakoitza beraldetik mugitzen ziren. Honelako marrazkiek egun argiz ez daukate urrenkerarik. Burla egiten dietelegei eta hori etengabeko ernegua da buru normal batentzat. Kolorea nahiko naradagarria da berez, eta nahiko badazpadakoa eta nahiko asumingarria. Baina marrazkia, tortura hutsa da. Uste duzu menderatu duzula, eta bidardian zaudenean jauzi mortal bat egiten du atzerantz, eta horratx, belarrondokoa eman dizu, lurrera botatzen zaitu, eta salto egiten dizu gainean. Amets gaiztoa bezalakoa da. Kanpoko marraskia arabesko loratsua da, onjoak gogoratzen dituena. Imaginatu onjo posoitzuen kate bat, onjo posoitzuen segida amaitezin bat, bueltaka eta bueltaka infinituraino garatzen eta kimutzen. Ba olako zerbaita. Dira, hori batzuetan. Papedonek ezaugarri oso berezi bat dauka. Antza denez, nik bakarrik antzeman dudana. Eta da, argia aldatu ala, bera ere aldatzen dala. Eguzkia ekialdeko lehiuetatik sartzen denean, nik beti bilatzen dut lehen izpi luze, zuzen hori, hain askar aldatzen da non inoiz ezin dudan erabazinetzi. Horregatik egoten naiz beti zelatan ilargi argitan, ilargia dagoenean gau osoan argitzen dugela, enuk esango paper bera denik. Gauean, edozelako argiarekin, dela iluna barra, naiz argia, lampar argia, eta guztietan okerrena, ilargi argia, barroteak agertzen dira. Esan nahi dut kanpoko marrazkian eta atzeko emakumea, karbi baino garbiago ikusten da. Luzaroan ez nintzen ohartu zer zen atzean ageri zena, aspi marraski lauso hori, baina orain guzti ziur nago, emakume bat dela. Egun argiz, menderatuta dago, geldi. Uste dut, marraskiak eusten diola horren geldi. Guztiz txundi da. Ordutan egoten naiz geldi, ari begira orain, luzaroan egoten nahi zoean. Jo nahi dio, hon egiten didala, eta aliketa gehien lo egin behar dudala. Egia esan, berak sortu zidan oitura, oturdu bakoitzaren ostean, ordu bete etzatera bidaliz. Oso oitura txarra da, seguro nago, ze ikusten duzu, ez dut lorik egiten. Eta horrek, engainoa baino ez dakar. Ez diedarako esaten itzarek nagoela. Baizera. Kontua da. Beldur pixka bat hartzen hasen atzaiola, Joni. Batzuetan oso arraro egoten da. Eta jenik berak ere aurpegira ularte zina dauka. Batzuetan bururatzen zait. Hipotesi zientifiko bezala besterik ez, behar bada, paperagatik dela. Zelatan egon natzaio joni bera konturatu gabe, eta batzuetan gela sartu naiz papatean aitzakirik txatxuenekin, eta behin baino gehiagotan, zeri eta paperari begira rapatu dut. Eta jeni ere bai. Behin, jene rapatu nuen esku bat paperean jarrita. Etzekien gela nengoenik, galdetu nionean, hauts, apal, oso apalaz, ahalik eta mudurik kontenituenean, ia zertan zebilen paperarekin. Eta orduan, buelta eman zuen lapurretan arrapatu banu ezala, eta nahiko azerre ematen zuen, eta galdetu zidania zergatik ikaratzen duen horrela. Gero, esan zuen, paperak zikindu egiten duela eta orban horiak aurkitu zituela nire eta jonen arropa guztietan eta mesedez kontu handiago zibiltzeko ze txintxoa ematen zuen, eh? Baina nik, nik badakit marrazki astertzen zegoela. Eta inok estuaren korapilu askatuko nik baino lehenago. Ez horixe. Orain, bizitza askoz ere kitzikagarriagoa da. Gauez ez dut lo asko egiten, oso interesgarria delako nobedadeak ikustea, baina egunez lo desente egiten dut. Egunez, mekagarria eta nahazgarria da. Beti ageri dira kimu berriak unjoan, eta hori kolorearen tono desberdinak toki guztietan. Ala ere, ezin dut aien kontua eraman, buru belarri saiatu naizen arren. Oso hori arraroa da paperonena bizitzen ikusi ditudan gauza hori guztiez pentsarazten dit. Ez gauza politez, gurinerako ontzi ez adibidez. Gauza hori txar, nazkagarri ez baino. Baina beste gauza bat ere badauka paperak. Usaina! Gelan lehenengo sartu ginen momentuan asmatu nuen, baina hainbeste aire eta eguzkirekin, etzen txarra. Orain, Lambroa eta euria izan ditugu astebetez, eta leioak zabaldu naizez, usaina hemen dago. Etxe guztian dabil narraz. Jangelako airean zintzilik aurkitzen dut, egon gelan kiribilka, sarreran eskutatuta, eskaileratan etzanda, nire zain. Ilean sartzen zait. Zaldi zibiltzeran noanean ere, burua bapatean giratzen badut eta esustean harrapatu, hortxe da guzaina. Eta inda usain pitxia. Orduak eman ditut analizatzen saiatzen zeren antzekoa den jakiteko. Ez da txarra hasieran eta oso xumea da. Baina benetan sekula aurkitu dudan usainik sotilena, iraunkorrena da. Eguraldi ez honetan, horriblea da. Gau ez esnatzen naiz eta nire gainean tindilizka igartzen dut. Aziran, astoratu egiten ninduen. Pentsatzen ibili nintzen, zu ematea etxeari. Zinez, usaina bertan arrapatzeko. Baina orain, ohitu egin naiz. Bururatzen zaidanaren antzeko gauza bakarra, paperaren kolorea da usain horia. Mm, oso marka xelebrea dago horma honetan, bebean, sokaloaren gainean. Gela osoaren jira egiten duen marra bat. Altzari guztien atzetik doa, oearen atzetik esan ezik. Orban luze, zuzen, erregularra, horma behin eta berriro igurtzen ibili balira bezala. Ez dakit nola egingo ote zuten edo nork, ez da zertarako egingo ote zuten ere. Buelta eta buelta eta buelta, buelta eta buelta eta buelta, buruko harina ematen dit. Azkenean, gauza bat eskubritu dut gau ez zaintzearen zaintzeaz, hainbeste aldatzen denean, azkenean, deskubritu egin dut. Aurreko marrazkia, mugitu egiten da, bai, eta ez darritzekoa, atzean dagoen emakumeak, astindu egiten du eta. Batzuetan iruditzen zait, horratzean emakume piloa dagoela, eta beste batzuetan bat bakarra dela, eta harinari ibiltzen dela narraz, eta ibiltzean den astintzen duela. Gero, gune oso argietan, geldi geratzen da. Eta oso gune gerizpetzuetan, barrote hieldu eta gogorraz dintzen ditu. Eta beste aldera pasatzen alegintzen ari da bora guztian. Baina inorrez litzateke marrazki horretatik zehar pasatuko, itogarria da eta, uste dut, horregatik dauzkala berakain beste buru. Pasatu egiten dira beste aldera, baina urduan marrazkiak lepoa estutzen die eta buruz bera jartzen ditu eta zuri jartzen zezkie begiak. Norbaitek buru hoiek tapatu edo kenduko balitu, hau guztia ez litzateke inondik ere, hain txarra izango. Uste dut, emakume hori irten egiten dela egunez. Eta zango dizu zergatik, gure artean. Ikusi egin dut leio bakoitzetik ikusten dut? Emakume bera da, ondo dakit, narraz da bilelako beti, eta emakume gehienak egun argiz ez dira narraz ibiltzen. Bidezka luze gerizpetzuan ikusten dut, narraz gora eta bera. Matzparra ilun horietan ikusten dut, lorategi osoan zehar narraz. Ikusten dut errepide luze horretan zehar, suaitzen pean narraz. Eta saldiko txeba datorrenean, eskutatu egiten da masustas hasien atzean. Eta guztiz normala iruditzen zait. Oso milagarri esan behar da egun betean norbaitek zulu lurretik narra sarrapatzea. Ni neuk bete izten dut atea giltzaz egun argiz narras nabilenean. Ezin dut gau ez egin, badakidalako jonek segituan susmatuko lukela zerbait. Eta jon, hain dago arraro orain ez dut ernegatzen jarri nahi. Nahiago nuke beste logela batera joango balitz. Gainera, ez dut gura nik beste inok ateratzea emakume hori kanporak hauetan. Askotan pentsatzen egoten naiz, ze ondo lehiu guztietatik aldi berean ikustea lortuko banu. Baina alik eta azkarren buelta eman arren, bakoitzean leio bakarretik ikus dezaket eta beti ikusten badut ere, ni giratu baino arinago mugitzen da bera. Batzuetan begira egoten naiz, nola urruntzen den narra zelaietatik. Laino baten itzala, aize betean, baino harinago. Gaineko marrazki hori kendu izango balitz. Zaiatzeko asmoa daukat, apurka-apurka. apurkapurka. apurka apurka Beste gauza xelebre batez ere konturatu naiz. Baina braingoan ez dut esango. Ez da komeni jende fidatzea. fidatzea. egun baino ez ezkit geratzen paper aukentzeko. Eta uste dut, joan ohartzen hasi dela. Etzait gustatzen haren begirakunea. Eta behinola entzun nion galdera profesional asko egiten niri buruz jeniri. Jenik oso informe onak eman zizkion, esan zion, lo egiten dudala egunez. Jonek badaki ez dudala oso ondolo egiten gauez, naiz eta ni geldi geldi egon. Galdera pilo egin zizkidan niri ere. Eta oso maitetzu eta goxoaren plantak egin zituen nirekin. Konturatuk espanitz bezala. Dena dela, ez darrigarria ala jokatzea, Hiru hilabete eman eta gero paper honen ondoan lo egiten. Niri bakarrik interesatzen zait, baina ziur naiz, Joni eta Jeniri eragin egiten diela, izkutuan gordearen. Biba! Gaur azken eguna da, baina nahikoa dut. Joni dian geratuko da gaua pasatzen, eta ez da iluntzer arte joango. Jenik nirekin lo egin gura zuen. Zorgintxo alakoa. Baina esan diot, dudabarik hobeto deskantzatuko nuela gau batez bakarrik egonda. Grazia izan du ateraldiak, ze, ez naiz bat ere bakarrik egon. Ilargea azaldu, eta kuitada hori batetik bestera narraz egiten eta marrazke astintzen hasi bezain laster, hoetik altxatu eta laguntzera joan naiz. Tira egin dut, eta berak astindu egin du, nik astindu eta berak tira, eta egun argitu baino lehen, metroak eta metroak enituen kenduta. Nire altura lainoko zerrenda bat, gelaren bueltaren ardia luze. Eta guzki irten denean, eta marrazkin askagarri hori barreka hasi erabaki dut gaur bukatuko nuela. Bihar joango gara, eta altzari guztiak behera eramango dituzte, gauzak zeuden moduan usteko. Jenik txundituta begiratu dio hormari, baina nik, alaiki esan diot, gauza zital honen mespresu utzagatik egin dudala. Berak barre egin du, eta esan dit ez itzaiola xela izango berak egitea, baina ez naizela nekatu behar. Ai, ez dela garri zaio nora ingoan. Baina hemen nago ni, eta nik beste inok ez du paper hau, bizirik irten nahi badu. Ni gelatik ateratzen saiatu da, begibistan zegoen baina zen diot. Hain lasai eta utxik eta garbi zegoela orain, uste nuen berriz ere txango nintzela eta alik eta luzen lo egingo nuela. Eta ez ez natzeko ez da farirako ere, neuk abisatuko nuela, itzartzen nintzenean. Beraz, orain joan da, eta zerbitzariak joan dira, eta gauzak ere eraman dituzte eta ez da ezer geratzen, lurrari jositako oetzar hau baino, bere olan asko koltsoiarekin. Gaur, bean egingo dugulo, eta bihar barku hartuko dugu etxerako. Naiko gustura nago gelan orain, berriz ere utzi dagoela. Hene, zelak urratuak egin zituzten ume haiek. Oe hau, ondo saskilduta dago baina lanari ekin behar diot. Atea itxi, eta giltza lehiotik bota dut, aurreko bidera. Ez dut irten nahi, eta ez dut nahi inorona sartzerik jon etorri arte. Txundito egin nahi dut. Soka bat ekarri dut onagora, jeni konturatu barik. Emakume horrek ateratzea lortzen badu eta alde egiten saiatzen bada, lotu egingo dut. Ah, baina astu egin zait naizela oso gora heltzen zerbaiten gainean igo barik. Eta hoge hau ez mugitzen. Saiatu naiz altzatzen eta bultzatzen lepoa kebratu arte, eta gero inbeste amorratu naiz, non aginka egin diodan izkina batean, eta puska bat kendu. Ai, baina min hartu dut hortzetan. Gero, altzatu dut papera, lurrean zutunik egonda ailegatzen nintzen lekuraino ikaragarri itxatxita dago, eta marrazkiak gozatu egiten du. Lepoa estututako buru hoiek eta errebola begiok eta mandaz manda baldar dabiltzan on jo hoiek intziri egiten zidaten mespresuz. Oskoa zerretzen ari naiz, gauza desesperaturen batek iteraino. Leiotik salto egitea, harik eta fiziko miragarria litzateke baina barroteak sendoegiak dira, saiatu ere egiteko. Gainera, enuke egingo, txakina ez ez. Ondo txodakit, alako urratz bat ez dela itxurosoa, eta txartu interpretalitekeela. Lehioetatik ere ez dut nahi begiratu, dena emakume hoietaz beterik, guztiak hortik zehar narraz, eta zehar ingainera paper honetatik aterako ote ziren guztiak ni neu bezala? Baina orain ondo lotuta nago, eskutatuta ukidudan sokarekin. Ez naute zain errazera rapide horretara. Pentsatzen dut, berriz ere itzuli beharko naizela marrazkeren atzera akago iltzen denean. Eta hori, oso gogorra da. Haindatsegina hemen kanpoan egotea, gela handi honetan, eta narrazi biltzea inguruetan nahierara. Ez dut gure kanpora joan. Enaiz joango, jenik esan arren. Ze, kanpoan, lurretik egin behar da narraz. Eta niri, sorbalda justu-justu sartzen zait orman zeharreko orban honetan, eta beraz ezin naiz desbideratu. Hene, joan atean dagota, <laughs> Alferrik da, mutila, ezen duzu zabaldu. Hori da, hori deitu eta tean jo beharra. Ui, hori naizkora eskedabil. <sighs> Laste malitzateke ate eder hori botatzea. John, maitia, esan duta hotxe goxoenaz. Giltza behan dago, atena guztaren ondoan zuaitzaren osto baten azpian. Horrek isilik eukidu une batez. Gero, esan dit, oso oso apalki. Neure lastana. Zabaldu atea. Ezin dut, esan diot. Giltza behan dago, atena guziaren ondoan, zoaitzaren osto baten azpian. Eta gero, Berriro esan dut, hainbat aldiz, eta oso goxo eta astiro, eta hainbeste aldiz esan dut, non ikustera joan behar izan den, eta hartu du, jakina, eta barrura sartu da. Atean geratu da, izostuta. Zer gertatzen da? Egin du aldarri. Jainko harren, zertan zabiltza. Gerraitu dut narrazean, baina zurbaldaren gainetik begiratu diot. Atera naiz azkenean, esan diot. Zu eta jeni gora bera. Eta paper gehien altzatu dut. Beraz, ezen izango nauzu berriro sartu. Eta, zergate galdu ote du konortearen txegizonak? Horixe egin duta? Eta nire bidean trabezka gainera. Alanda ze, gainetik pasatu berri zan naiz, bertara heltzen nintzenean, buelta bakoitzean. Entzun duzu, Charlotte Perkins Gilmaren ormako paper horia. Ana Moralesen euskerazko itzulpenean. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira. irubebilkoitz.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jason Elarrenagak eta Ana Moralesek Bilbo Iria Irratiko estudioan. Mila esker gurera urbiltzagatik. Guztura egon basara, etorri urrengo batean berriz ere, xerezaderen arxiboa, literatur podcastera. Laster arte!